nos nace y otros mueren. De eso se trata. Así es el ciclo de vida. Tal vez injusto, a veces hasta cruel. De que no sé si están en el cielo. Lo digo, siento la presencia, uff, se me paran los pelos. En verdad está cabrón, perdona la expresión. Tengo que controlarme, pero no puedo, me ganar la emoción y aprendí a valorar para las cosas que no se compran con dinero. Solo pienso en Kobe y en movie cada vez que cojo otro vuelo y it's like, damn, cicatrices que nunca se ven. Y este den está lleno de serpientes, difícil saber hoy día quienes quieren quién, muchos me buscaban a mí, pero era para estar VIP. Y desde que dije que ahora soy cristiano, ninguno me llama todos los beneficios son oportunistas, fanas del artista. Bájale, no le metas a ese farro, no, es que soy realista. No tengas miedo a morir, ten a vivir sin soñar. Hay tiempo para reír, también tiempo para llorar. Nadie se va sin pagar. No tengas miedo a morir, a vivir sin soñar. Hay tiempo para reír, también tiempo para llorar. Nadie se va sin pagar lo fue el sol, en el sistema, esclavos somos sin cadena. Si no lo digo, yo soy el problema. Si nos unimos aquí nadie nos frena, pero no les conviene al gobierno. Querían de que quieren ver, no tienen la cura, nos dejan enfermos, la calle parece un infierno. Todos quieren los kilos, las babies, el power, Simón y no habló de My Tower. El diablo cazando, las 24 hours. Te y tu madre es la única que no va a fallar la lleva este flower. Otro niño se quedó sin pie, mucho antes de baby shower. La el que bajó y por el plato se la bajó. Si no la cachaste manito, pues que Dios te bendiga, bro. Viejo, llega el colle consejo, no es la religión ni el conejo, no es el cristiano ni el ateo, es que el amor ya yo no lo veo. En las escuelas tiroteo, en las canchas el marianteo y en las redes todo de fronteo. Lo digo y ni lo creo. De la música ni voy a hablar porque el beso no va a terminar. Pero lo va a poner a pensar, hablar menos y ojalá que orar. No tengas miedo a morir, ten a vivir sin soñar. Hay tiempo para reír, también tiempo para llorar. Nadie se va sin pagar. No tengas miedo a morir, ten a vivir sin soñar. Hay tiempo para reír, también tiempo para llorar. Nadie se va sin pagar. Mission.